događajima kojima prisustujemo kroz celu bogoslužbenu godinu, ime na svetoj liturgiji, ali ovaj trenutak je upravo e, taj zenit i taj vrh i taj koren, jer mi na današnji dan e, proslavljamo onaj trenutak kada je gospod naš Isus Hristos sa svojim svetim učenicima i apostolima odslužio prvu liturgiju. I ova tajna večera o kojoj pojemo danas je upravo ta prva sveta liturgija gde je gospod prinevši on prvi hleb i vino voljom očevom, a duhom svetim ih učinio samim telom svojim i samom krvlju svojom. Mi to slušamo na svakoj svetoj liturgiji kada Hristos ustima sveštenika i govori upravo ove reči koje je i sam rekao u ono vreme, a to su reči uzmite, jedite, ovo je telo moje i pijte iz nje svi, ovo je krv moja novoga zaveta. I u ovom trenutku u kome se mi nalazimo, mi se upravo nalazimo na toj tajnoj večeri, sveštenici u oltaru, kao nekada sveti apostoli i sami Hristos nevidljivo prisutan voljom očevom, a duhom svetim, a rukom sveštenika hleb i vino koje smo prineli čini upravo samim telom svojim i samom krvlju svojom, kojom ćemo se za koji trenutak i pričestiti na otpuštenje grehova i na život večni. U ovom pričasnom kojem smo pevali, koje, koje smo pevali, a pevali smo ovu pesmu i na velikom hodu, gde mi, svako od nas u svoje ime, a i svi ovako zajedno kao zajednica, govorimo primi me danas, Sine Boži, za pričasnika tajne večere Tvoje. I onda ove druge reči koje smo pojali i koje izgovaramo, e, govore o tome da nećemo kazati tajnu neprijateljima Božijim i da, ne, da mu nećemo dati izdajnički celiv kao juda. Čuli smo danas u svetome evanđelju e, kako juda, a već i ranije ogorčen, a tim prizemnim željama i prizemnim jer on se bio vezao, vezao za taj novac koji je, kako smo i ovih dana slušali, čitajući sveto evanđelje koje je krao i to je bio prilog koji narod e, davao e, Sinu Božijem i Sinu Čovečijem, Gospodu Isusu Hristu, e, od srca, gledajući ga, kako isceljuje bolesne, kako gubave čisti, kako mrtve diže, slušajući njegovu svetu reč e, kojom su se sva ta čuda i dešavala, narod je srdačno davao taj prilog, a Juda je bio blagajnik i kako tamo stoji u jednom od evanđelja, on je iz te blagajne, iz te vreće uzimao za sebe. I u ovom trenutku kada je ova žena razbila sud od alavastra i skupocenim mirisom omila i oprala kosu gospodnju, on već ispunjen ogorčenošću, jer više nije mogao da trpi i da gleda, a verovatno je tu bilo i zavisti, svakako koren je srebroljublje, ali nije mogao da gleda kako sav taj novac ide Hristu, a ne njemu, I on iz te zavisti, kada je video da se ovo miro prosulo, on je e, prokomentarisao onako, onako plitko, pa kaže, moglo je to miro da se proda i da se da siromasima. A naravno, on nije mislio da da siromasima taj novac, nego je on taj novac teo za sebe. I kako je gospod rekao da je ova žena to učinila za njegov pogreb i da će se e, zbog toga što je ona učinila svome gospodu, da će se njeno ime, e, o njenom imenu govoriti kroz sve vekove, on je u tom trenutku otišao kod fariseja, već planirajući da ga izda i kako je rekao šta ćete mi dati i ja ću vam ga izdati. On nije, njega nije ni interesovalo koliko će on da dobije, on je već imao plan da ga izda, I onda su ti licemerni fariseji mu dali taj sitan novac tih 30 srebrnika i onda je on, kako, je, kako i stoji u evanđelju, posvedočeno tražio pogodan moment da ga izda. I zamislite koliko je to sitna duša kada je on e, tu konačnu odluku i taj konačni plan smislio u trenutku kada je primio sveto pričešće, kako stoji u svetom evanđelju kada je gospod njemu dao hleb, to je svoje telo, e, kaže, Juda se pričestio i satana je ušao u njega i vođen đavolom, on je otišao kod fariseja, osmislio je sav događaj i onda znajući gde će gospod biti i gde se on povlačio na molitvu, onako jadnu noću je došao sa svima njima i celivom je izdao svoga gospoda i učitelja. I mi u ovoj pesmi koju smo čuli govorimo kako nećemo kazati tajnu neprijateljima Božim i nećemo dati izdajnički celiv kao juda, nego ćemo, a to je i smisao našega života na zemlji, nas otpalih, a Bogom kroz krštenje ponovo podignutih, smisao je da gospoda ispovedamo kao pokajani razbojnici, svesni svojih grehova, vapijući njemu da nas se seti u carstvu svome i da nas pomiluje. Jer upravo zbog toga je on i došao, upravo zbog toga on i ide na dobrovoljno stradanje, upravo zbog toga će on na krstu, a pre toga ponižavan i pljuvan i bičevan i na kraju razapet na krstu proliti svoju posljednju kap krvi, ne bili na taj način i naše grehe otpustio, jer on se unizio do krsta kasnije i do ada i ta sila njegovog uniženja, pre toga čuli smo i to kako se unizio i kao onaj koji je, kako smo i slušali ovim pesmama, koji je stvorio vode, on se unizio i tom vodom je omio noge svojim učenicima. On i dan danas i nama omiva svakodnevno naše grehove, ali naravno samo ukoliko smo kao ovaj pokajani razbojnik svesni svojih grehova, svesni svoje nemoći, da mi bez sile Božije ne možemo ništa kod nas da promenimo i tako svesni da vapijemo e, kao ovaj pokajani razbojnik da nas je Gospod samo seti u carstvu svome i da nas blagodaću svojom pomiluje i i on će u svetoj tajni pričešća, videći nas smirene, skrušene, svesne svojih grehova i svesne da jedini on može da nam pomogne, svojim svetim telom i svojom svetom krvlju će zaista to i učiniti, pomoći će nam, oprostit će nam sobom sve naše grehove, ispunit će nas blagodaću duha svoga svetoga i na taj način će nas učiniti pričasnima njemu, Bogu našem, koji kao što reko smo je sve učinio, ne bili nas ljude podigao na nadnebesne visine, učinio nas svetima i učinio nas sinovima Božijim po blagodati. Tako da, braće i sestre, da sarađujemo njegovom domostroju spasenja i da zaista i zadobijemo život večni, da zadobijemo svetost, jer svetost i jeste život večni, i da se sa svima svetima u carstvu nebeskom radujemo večno i slavimo večno istinitog Boga našeg, Oca, Sina i Duha Svetoga u vekove vekova. Amin. Hristos je među nama. Jeste liče.